السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وهو سيدنا محمد ابن عبد الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ndugu watukufu wa Kiislamu tukiwa tumo katika hutuba ya mwanzo baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwanzo kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo ndiyo kutapelekea sisi kufaulu katika maisha haya dunia na kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu anatunasihi kwa kutuambia man amila salihan falinafsi yeyote yule atakayefanya wema basi wema ule anaufanyia nafsi yake mwenyewe wa man asaa fa alaiha na yeyote atakayefanya ubaya pia anajifanyia mwenyewe wama rabbuka bidhallamin lilabid na wala Mola wako hana sifa ya kuwadhulumu waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakafika na sifa ya dhulma hana sifa ya kudhulumu waja ukitenda wema wema utalipwa kwa wema wako na ukitenda ubaya basi utalipwa kwa ubaya wako tukiwa tumo ndani ya mwezi wa Shaaban muda mrefu tutadiriki Ramadhani Allah tujalie kuidiriki na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuidiriki Ramadhani ndani yake mna heri ambazo hazitabiki ndani ya mwezi huo milango ya moto hufungwa na ya pepo hufunguliwa ndani ya mwezi huo amali zote njema mtu mmoja atakapozifanya basi ujira ni maradufu ukilinganisha na miezi mingine ndani ya mwezi huo mashetani wenye kuwashawishi binadamu kuelekea kuyatenda maovu ibilisi na jeshi lake hufungwa minyororo ili wasiwabughudhi waumini mwezi ambao ndani yake mna lailatul qadr khairum min alf shahr kutuba leo ni kujiandaa juu ya Ramadhani maandalizi juu ya Ramadhani na nukta muhimu katika hutuba hii ni sipi wanadamu kufanya haraka katika kuelekea maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين watari'u na fanyeni haraka fanyeni mbio mwende mbio ila maghfirati min rabbikum muende maghfira ya Mola wenu muende msamaha muombe msamaha kwa Mola wenu wa janna na mfanye mbio kuelekea pepo pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin pepo hiyo wameandaliwa wacha Mungu kama vile Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sasa ndio amesifiwa na janna kwa hiyo kama waislamu tuna haja ya kufanya haraka kukimbilia yale ambayo yanatupelekea sisi kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyakimbilia yale ambayo kwa hayo itakuwa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia pepo yake na kusoma tarehe masahaba radhiallahu anhum wao walikuwa ni mfano wa kuigwa pindi wanapoelekezwa jambo na mtuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakijua kwamba ni wahi basi waharakisha kulielekea jambo hilo mfano mzuri ni suala la waislamu kuelekea Masjid al-Haram baada ya kuelekea Masjid al-Aqsa kama kibla cha Uislamu kwa muda wa miezi 16 ama sahaba ameswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamswalisha alasiri mtume akiwa ameelekea maka baada ya kuambiwa sasa na Mwenyezi Mungu kadnara takaluba wajhika fis samaa tunaona una geuza geuza uso wako kana kwamba una hamu ya kupokea wahi uelekezo uelekee wapi basi Mwenyezi Mungu akamwambia sasa tutakuelekeza kibla ambacho unakiridhia mtume alikuwa anapenda sana kuelekea Masjidil Haram na mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekezwa eleke huko akamtoesha swahaba nyuma yake swahaba huyu alipomaliza kuswali sasa anaenda kwa watu anawaona watu wameswali wanaswali wakiwa wameelekea upande wa Masjid al-Aqsa akaambia na hapa nimeswali nyuma ya mtume na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameniswalisha nikielekea upande wa al-Kaaba fanharafu maswahaba walikuwa wanaswali la asili wakiwa katika rukuu fanharafu wakageuka wakiwa katika rukuu kwa haraka baada ya kubaini kuwa ni amri ili ni agizo leo waislamu ataelekezwa aya nasu sarih iko wazi kabisa eh lakini utamkuta anaita tawili nyingi si tadaruja kidogo kidogo kwanza mara hivi mara vile lakini masahaba radhiallahu anhum wakituelekeza yale ambayo wanaelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi waligeuka kwa haraka kuelekea masjidi alharam na sisi leo tuchukue mifano hii kukimbilia mambo ya khairati kwa haraka pindi kukibaini kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa ramadhani natukabili huko mbele yetu kila mmoja atakuwa na maandalizi ya aina yake anayojiandaa nayo wapo baadhi yao wakifikiria sikukuu wakifikiria namna gani ya kula iftari zao eh wapo ambao wadokitiniwa na fikra za kimagharibi eh wakiwa na vimada wanaanza kuatariki vimada vyao yote wakiwa katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni maandalizi mazuri lakini pia tunatakiwa tujiandae na yale ambayo ni katika khair zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam ulipokuwa ukiingia mwezi wa Shaaban bibi Aisha anasimulia anasema mtume alikuwa akifululiza mpaka akawa anadhania kwamba mtume huenda akaunga na Ramadhani pamoja alikuwa akifululiza kufunga ndani ya Shaaban akifunga kwa wingi sana kwa hiyo nafiki pia ni sehemu ya kuchukua darasa ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa ramadhani kwa kuanza kujizoeisha sasa na ibada za sunna tufungeni kwa wingi katika mwezi huu kama alivyokuwa akifanya Habibu na Shafi'i maandalizi mengine tuanzeni sasa kujiandaa na visimamo vya usiku twajua ndani ya mwezi wa Ramadhani na salatu tarawih lakini visimamo vya usiku ni muda wote na kipindi chochote kile kwa ni sasa kujipinda na visimamo vya usiku lakini pia tuji andaye sasa na kujizoesha na kutoa sadaka sadaka ni amali mtu anaweza kaiona ndogo lakini ni amali ambayo kwayo inazima hasira za Mwenyezi Mungu kwa haraka mno na ndio ibada ambayo India atakayokuwa akiitamani arejee duniani ili ibada hii si swala si haji si amali yoyote bali ni zakaa swala ina sharti ina arkano ina mambo chungu mzima pengine unaweza kufanya hapa wakakosea pale wakakosea pale lakini ibada sahali na yenye kuzima asira za Mwenyezi Mungu kwa haraka ni sadaka kwa hiyo ni wajibu wetu kujizoesha na amali zilizokuwa njema zikiwemo amali hizo ambazo tumezitaja barakallahu li wa lakum bil al azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa al hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ثم الله نقينا يكين يوفي اليوم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فيا عباد الله usikum wa iyaya bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala maratan ukhra ndugu wa tukufu wa Islam tukiwa katika mwendelezo wa kutuba ya mwanzo maandalizi ya Ramadhani na tukashajishana kukimbilia yaliokuwa mazuri katika mambo ya khairati ili tuweze kuniliki maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuweze pia kuipata pepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu eh pepo hiyo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi eh pepo ambayo wameandaliwa wacha Mungu na huu mwezi ambao unatuletea unakuja mbele yetu ni mwezi ambao eh unatufanya sisi tukithirishe matendo ya kiucha Mungu la'alla tattaqun sio la'alla ya huenda taraji kwamba huenda tutafikia ucha Mungu la'alla hapa ni hakika sasa tunatakiwa tudhibishe masahaba ambao walikuwa kiteremshiwa aya hii kwa mara ya mwanzo wao walikuwa ni watu ambao mwanzo kabisa kabla ya aya ukifunga na khair inapokuja aya maana yake wanaambiwa wadhibishe katika kuelekea hizo khair sasa ni wakati wetu sisi katika maandalizi hayo kuhakikisha kwamba tunazidisha kuelekea katika makhirati ndugu zangu watukufu wa Kiislamu mwezi unatuelekea uzito wa mwezi huu umezidi miezi mitukufu minne Mwenyezi Mungu atakwambia inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardh minha arba'atun hurum ndani ya miezi mbili kuna miezi minne mitukufu lakini uzito wa ramadhani umezidi uzito wa miezi hii minne mitukufu kwa jambo gani hasa fihi unzila alquran fi lailati mubarak alquran alladhi hudan linnas ndani ya mwezi huu imeteremshwa Qur'an jumlatan wahida Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa wacha Mungu na kwa wanadamu wote Alif Lam Mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin Sura hiyo hiyo moja Allah anaendelea mbele anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas da Mwenyezi Mungu anatuambia inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr usiku huu wa lailatul qadr ni bora kuliko miezi alfu miezi alfu miaka 83 na miezi minne ukidiriki kufanya ibada katika usiku huo ni sasa umefanya ibada miaka 83 na miezi hiyo uzito huu umepelekea uzidi miezi ile mingine Qur'ani ambayo leo baadhi ya watu pengine wameweka katika eh makaragasha pembeni pembeni yamejaa vumbi itoeni misafu hiyo kumuteni vumbi zake anzeni kujisoma sasa na kujizoesha sasa kabla kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani tusomeni kwa wingi asemi mtu alif lam mim illa alif watalipwa kwayo swabu kumi lam kumi mim kumi kithirisheni kusoma Qur'ani lakini tufahamu Qur'ani hii ni hudan linnasi ni mwongozo kwa wanadamu ni wakati sisi kubeba dawa tuilinganie Qur'an kwa wanadamu ili wanadamu waweze kuongozwa na Qur'ani hiyo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifu ni huda linnas haiwezi kawa hudan linnas wakati dunia inasimamiwa na waharibifu dunia inasimamiwa na watu wasiomtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa huda linnas ikiwa waislamu watamsimamisha kiongozi mwadilifu mcha Mungu atakayewasimamia majambo yao magharibi na mashariki yao watakaposimamisha dola ya Kiislamu serikali ya Kiislamu ya khilafa itakayohukumu kwa sheria nazo na Qur'an hapo ndio Qur'an itakuwa hudan linnas kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba na wajawema waliotangulia walivyosimamia ulimwengu takriban miaka alfu na zaidi na leo sasa imefika wakati sisi kubeba dawa kuhakikisha Qur'ani hiyo si tu kuishiwa kusomwa bali ifikie daraja ya kutabikishwa kivitendo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عجل لنا بالخلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر وأهلها برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة